السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد ربنا انك انت العليم الحكيم اللهم اعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم ثبت حجتنا أجب دعوتنا واغسل حوبتنا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معشر الحاضرين وزنقوا يوفريا كتك محاضركم أنواني يا محاضر ويتو لكاما من يتعرفيوا وني الرد المحرق على الحذيان المفرد ردي اجيب ينقوزا ضدي امروكاجي اليتوبا ميباكا ايها الناس جنب لا ردود ورد اهل الباطل اهل البدع والاهواء ahlul walfujur katika misingi miongoni mwa misingi ya ahlus sunnah wal jamaa qadima wa haditha kia kale mpaka sasa na hautoacha msingi huu kuendelea na lao kama si msingi huu basi angesema anayetaka anachokitaka lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameilinda sheria yake ibaki kuwa safi kama alivyofunza mtume alayhi salatu wassalam kwa kuweka watu wa kuwarejesha watu katika haki kadhalika kuwalingania kutoka katika batili walizokuwa nazo lakini pia ukisoma Qur'an utakuta imeusheheni msingi huu msingi wa rudud dhidi ya ahlul batil الله سبحانه وتعالى كيزيه كفار المنافقون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ايات يركيه المنافقون ايات اكيرد وتباطل bali hata بالي أتهاون kwamba بسيسي ni watu wa hudud nao pia wanafanya rudu lakini hawajui kama hizo ni rudud wanawaradi ahlul fiski wal fujur kama watu wala riba na mirungi walevi wasio swali na wengineo khatibu akisimama mimbari atawaradi watu hawa na kuelezea ubaya wa jambo hili na kuwaradi kwamba hili linalofanya si sawa mara ngapi wanafanya hivyo na huo ndio msingi wa kubakisha Uislamu ukiwa hai msingi huu kivunjwa basi Uislamu utaharibika kwa sababu kila mwenye kuzungumza atazungumza anachotaka bila misingi maalum na sisi tunasimama juu ya msingi huu dinan tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati katika jambo hili Allah jalla wa ala turuzuku ikhlas katika jambo hili tutufundishe juu ya msingi huu wa kuwaradi ahlul batil kubaki uislamu kama alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kujenga msingi huu wa mazungumzo yangu sasa leo tunakusudia kumradi yani kumjibu kijana mmoja ambaye biidhnillah atamtaja kwa jina lake jana huyu maarufu anaitwa Ayub na huko katika mitandao anajiita muhammed mzee huyu bana huwa ana kawaida ya kuwazungumza ahlusunnati wal jamaa kwa ubaya na akanyamaziwa katika hilo kwa kuuzwa jambo lake likapuuzwa kwa sababu hana athari katika jamii lakini anapokwenda sio kuzuri watu wanaweza kusema anasangenya maziwa tu huyo akapuuzwa lakini anapokwenda anaenda kuangamia kwa sababu hakuna aliyeshikana misingi kama hii isipokuwa aliangamia yani mwisho wake sio mzuri pinga sifati za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa dhidi ya wale wanaothibitisha sifa za Allah jalla wa ala jambo hili ni baya jambo linatakiwa likemewe katika umma na kadhalika hataki kumwangalia yeye kama yeye lakini tuangalie kila anachokizungumza na shughuli zake kwa inatakiwa ajibiwe mtu huyu na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza kwa sababu alhidayah biyadi Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha Allah jalla wa ala ndiye anayewaongoza waja na anamuongoza mtakaye huenda maneno haya yakaingia katika moyo wake na akabadilika kwa sababu sisi hatumwombei mabaya kwamba angamie awe kadha la sisi tunamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze amtoe katika itikadi ya batil aliyoingia kupinga sifa za Allah jalla wa ala lakini kadhalika huyu anapinga sifa ya uluu llahi taala ala khalqihi anapinga kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake lakini kadhalika katika yale ambayo tumemsikia sisi kadhalika anapinga nuzulu rabbi jalla wa ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir pia hilo analipinga wa Allah hashuki kumshuki Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya usiku kwa hiyo mtu huyu kijana huyu sababu ya kuzungumza mazungumzo haya kumradi ni baada ya kuwa tarehe 5 mwezi Safar mwaka 1446 Hijria inayofikiana tarehe 9 mwezi wa 8 2024 nitoa khutba ya Ijumaa nikazungumzia mada itwayo ithbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi lakini katika mazungumzo yangu haya ilimgusa huyu kijana kwamba ana msimamo mbovu msimamo usiokubalika mbele za ahlusunna sunna bali katika uislamu kupinga sifa hizi sifa ya nuzul kadhalika sifatul lakini yeye ilimchukua kibri na inadi akaamua kupinga dhahir shahid katika msikiti wake ule pale ambao uko mbele yetu akapinga na akazungumza maneno ya kufedhuli na ujeuri na akaleta shubhati za kunipinga mimi katika yale madai niliyokuja nayo kwa kudhani kwamba hizo ni hujja alizosimamisha dhidi yangu na akataka nimjibu na biidhnillahi nitamjibu lakini namuomba hujja hizi zikisimama dhidi yake maadamu anakusudia dini basi akubali kwamba mimi niliteleza na nilienda pabaya sehemu ya maangamivu kwa hiyo narudi katika msimamo wa ahlusunnati waljamaa hadiba wa haditha kwa hiyo yeye aliuliza maswali mengi na mimi nimemletea hujja biidhnillah za kubatilisha madai yake aliyokuja nayo lakini kabla ya kuingia katika hoja za kubadilisha madai yake nitasoma maswali yake aliyoelekeza kwangu nisikilize maswali ambayo mtu ambaye hajachafuka akili yake katika akida yuko katika maumbile ya sawa sawa kabisa yeyote yule hata mtu wa mtaani asiye swali anaweza kayajibu yani kwa kawaida tu anaweza kayajibu maswali haya aliyouliza bwana huyu namnukuu sikilizeni kwa makini kipande ambacho nilikipata cha sauti anazungumza akisema arshi ni kitu kando yani ni kiumbe kando na mbingu nayo pia ni kiumbe kando swali litakuja huu Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi au Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu au Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu kabla ya kuwa ya kuzitolea hizi ya kuzitoa hizi aya ukaziona ndio shawahidi zako alikuwa kwanza unastahili bwana jamaa unastahili ukaa chini ukatuliza kichwa chako kwamba ah, mbona hizi aya zenyewe za za za zinafanya tanaku katika yake kwamba kuna kuna kuna hali ambayo inaonyesha kwamba kuna huku yasema Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu huku yasema Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu huku yasema Mwenyezi Mungu yuko juu ya juu ya arshi hilo lilikuwa ni swali lako atakiwa wewe mwenyewe ndio atakiwa utazama sio kukurupuka ukaja ukasema ndio mahali ushahidi ukaja ukaitoa aya hiyo ndio tunashindwa huyu Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu ama Mwenyezi Mungu yupo katika yupo katika katika arshi ama Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu ama yuko juu ya arshi lazima hilo utakuwa ujiulize wewe mwenyewe jengine akatoa aya asema wa huwal qahiru fawqa ibadi ayaangalia swali litakuja tena asema na yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye nguvu ambaye yuko juu ya waja wake Mwenyezi Mungu yuko juu ya nini ya waja wake sasa ukisema yuko juu ya waja wake maana tukitoka sisi Mwenyezi Mungu yuko yuko juu yetu kabla ya kufikia ile mbingu ndio maana yake Mwenyezi Mungu itakuwa yuko juu yetu kabla ya kufikia kufikia ile mbingu nukta hapa kauli kujibu insha Allah hapo kwanza nitaanzia kwamba tukitoka sisi Mwenyezi Mungu atakuwa yuko juu yetu kabla ya kufika katika hiyo mbingu au kabla ya kufikia hiyo mbingu yani Allah anasema wa huwa al-qahir fawqa ibadi ina maana mimi nikitafsiri kwamba Allah yuko juu ya viumbe wake kwamba ina maana Allah baada ya sisi wanadamu sisi au viumbe vilivyoko ardhini Allah yuko juu kabla ya mbingu maana maneno ya ayub akifanyia challenge mimi Swali litakuja tena bwana jamani. Hebu mbona watutatiza? Mwenyezi Mungu yuko juu ya waja au Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu au Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu au Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi? Itabidi pia ututafutie mahala pia ukujibu hilo. Yaani tutaomba ukujibu tena ukujibu kwa mujibu wa masalafi swale hao. Ndio tunaotaka. Kwa mujibu wa ahli sunnati wal jamaa sasa ukuje kuuliza kwamba tunataka hivi, alafu aje atutajia albani. Tunataka salafi swale sio albani. Hapa sitamtaka albani, sitamtaka Uthaymeen. Kama vile unavyodai, unavyodai kwamba sisi ni masalafi swale Sisi ni masalafi swale Na hapo usije ukasema, "Oh, hii amna haja kuuliza." hautakiwi kuuliza. a a Ikiwa ushampa Mwenyezi Mungu mahala ambapo ni tu lazima tukuulize ah wasualu anhu bid'a ah ah huja vibaya Imam Malik katika yale maneno wewe umemwelewa vibaya Imam Malik hiwa sualu anhu bid'a lazima tukuulize kwenye hili kwa sababu kishasema Mwenyezi Mungu yuko juu kwa dhati yake kwa nini nani aliyekutangulia wewe katika mtume na Mwenyezi Mungu ambaye alithibitisha kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yuko juu kwa dhati yake Yaani mtume alikwambia wapi kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu kwa dhati yake? Ni salafi swalihi gani aliyekwambia kwamba Mwenyezi Mungu yuko yuko juu kwa dhati yake? Salafi swalihi yupi aliyekwambia maneno haya? Yaani maneno ujitungie tungie wewe umongeze uongezee maneno ambayo mtume hajayasema, alafu weke tusikuulize. Hakuna jambo hilo, lazima tukuulize hii dhati wewe umeipata wapi? Hilo jambo la msingi bwana jamada salafi wa hovyo hovyo wewe, na kama masalafi wenzio wa hovyo wamekutuma, basi naomba uwaambi wakupe jawabu la haya ninayoyadai Endelea kusema mpaka akafika kusema, akasema fauka na fi na ala, maana siku tofauti. Maana fauka na fi alafu na ala maana ziko tofauti, yaani fi maana yake haifanani na ile maana ya ala. Sikia kazi kibiashara mimi nikosema hana misingi ya maana yake ni mpaka hapa mambo mengi sana lakini mlikuwa haya ili muda kwa sababu hana msingi ndio sasa bwana pale ulipo tunaomba watu wapongwe pia watusikilize tukijibu kijana bwana Ayub Allah muongoze na tuongoze sote kwanza kabisa Ayub alikosoe katika baadhi ya maneno yako kabla ya kwenda mbali na kuthibitisha haya na kadha Ayub katika aliyasema anasema wa huwa alqahiru fawqa ibadi nini podai hivi kwamba maana yake Allah yuko juu ya viumbe wake Mwenyezi Mungu mwenye nguvu kujua maelezo yake yuko juu ya viumbe wake kwa hiyo maana yake ni kwamba Allah kabla ya kufika kwenye mbingu ya dunia tunayoiona yeye Allah yuko hapa katikati yetu sasa bwana Ayumin hamuuliza swali alianza kuuliza katika maswali muandalie maswali tisa ya kumuuliza ambayo inatakiwa jipange nayo ndio majibu yangu atakayojibu tukaendelea na mjadala asipoweza akae pembeni ima akubali kushindwa kwamba mimi bana nimeshindwa ili siliwezi kwa sababu nataka nimwambie Ayubu mpe maneno kidogo kama anavyotoa yale maneno ya vijembe kwamba hapa umetikisa meza yenye vinywaji vya gharama utavilipa madamu umevimwaga biidhnillah utavilipa sababu sio watu wa bara noya huko kuja ongea sasa hapa mbele za alusunna kwa jamaa kuzungumza mjibu mtu katika alusunna umechezea babaya sana sababu ilikuwa ni kujifungia kwanza kabla ya kuzungumza mimi nataka nimwambie jambo Allah subhanahu wa ta'ala katika niwasitaki kutajia hiyo sura tafute mwenyewe katika Qur'ani apekue mpaka ipate na simtaji asema waqalu ittakhadha Allah walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun Allah anasema kuhusu makufari waqalu ittakhadha Allah walada na wamesema makafiri amejifanyia Allah mwana yani mtoto subhana utakasika na makosa na mapungufu ni kwake yeye Allah jalla wa ala bal ibadu mukramun bali hao malaika hao ambao wanadai kwamba hao makufari wakidai kwamba malaika ndio watoto wa Allah subhanahu wa ta'ala hao ni waja wa Allah waliokirimiwa hao ni waja wa Allah waliokirimiwa malaika wanaishi wapi jamani akiulizeni malaika wako wapi wako wako juu wanaishi angani hapa kabla ya mbingu eh sanamuiza kwani malaika wanakaa hapa kabla ya mbingu Allah amewaita ibadun sasa tukisema huwa alqahir fawqa ibadi yake yake ndogo kama mdudu akafikiria kwamba huwa alqahir fawqa ibadi kwamba ibadi ni waja wa Allah wanadamu si majini nao waliwafikiria lakini alhasil ya ibada ni hawa waja wanaotembea chini ya ardhi akasahau kwamba kuna aya zinazothibitisha kwamba malaika wa Allah ni ibadullah na nina wasiwasi kwamba hajui maana ya ibadu ni nini wala hajui maana ya abdu aya nyingine waja'alul malaika alladhina hum ibadur rahmani inatha na wamefanya malaika ambao ndio waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waja wa Allah Ar-Rahman kwamba ni watoto wa kike wa Allah kufari wamedai hivyo kwamba hawa ibadullah yani al-mukramun almalaika wakawafanya kuwa ni watoto wa Allah wa kike sasa hao pia ni ibadu wana ayubu kitakuzungumza wewe uniambia nisikurupuka kuwajibu watu kwa sababu huna misingi ya ilmu kuzungumza pekua kwanza kuwa makini hata kama unataka kumzungumza unamdharau una alijibu nini yule hawezi usikurupuke na huu ni msingi madhubuti jibu mtu usikurupuke angalia kwanza maneno yake ameyatoa wapi ni nani kamtangulia ukiona kweli wewe unazungumza bafi kama mimi ambavyo nimeona wewe unazungumza bafi baada ya kusikiliza jibu mtu huyo kwa haki na usifanye inadi katika hilo hiyo ni sehemu ya kwanza ya kumjibu bwana sehemu nyingine itakiwa kujibu na kama nimesema kweli alama hapo bwana ayub amesema fauqa na fina ala maana tofauti kisha akasema maana ya fi ile maana yake fi au fi maana yake haifanani na ile maana ya ala sasa yeye bwana huyu ni kwa sababu aliishia kwenye juhudi na sijui kama alimaliza akadhani kwamba akishajua fi ni herufi ya harfia. akadhani zote fi ni maana yake ni hiyo moja alikuwa akinijibu kwenye aamintu man fi samaa. hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu yeye akasema yani fi maana yake haifanani na ile maana ya ada nikisema kwamba ana ana fil masjidi ama nahnu fil masjidi na ukisema nahnu fawqa al masjidi na kuna tofauti maana yuko taratibu Arabu hawasemi hivyo bali mswahili hapa wa arabu wasikilize sasa yeye asema fi yani fi maana yake haifanani na ile maana ya ana hapa namjibu mimi namuomba arejee katika kitabu eti kama awezi kusoma nenda katazame kitabu kinaitwa al-badru talib fi halli jam'i al-jawami cha al-imam jalaluddin al-mahalli sahibu jalalain ni tafsiri ya jalalain sawa nenda kaangalie katika mlango wa 16 asadi 10 akisema fi anasema fi akazitaja maana tisa za fi miongoni maana za maana za fi ni alistila maana yake ni alistila kuwa juu mfano aya ya Qur'ani wala usallibannakum fi judhu'in nakhl Firauna alikuwa akiwaambia watu wake wala usallibannakum fi judhu'in nakhl na wallahi takusulubuni nyinyi juu ya vigogo vya mtende juu ya vigogo vya mtende sio fee ndani ya vigogo kwamba waingize ndani ya vigogo alafu ndo adhibu ah. so maana atawashutuku juu ya vigogo sasa bwana Ayubu alipojua fee takupeni kisa Waarabu na kisa chao wanasema bwana mmoja kipofu yeye haoni hasa si kipofu haoni sasa siku moja Allah alimjalia macho akafungua macho pap alipofungua akamuona punda alafu macho yakajifunga sasa watu wakikaa vijiweni wakaanza kuzungumza habari za wanyama wakubwa. Ah, tembo ni mkubwa wewe. Ile vipofu yasema hawezi kuzidi punda bwana. Sasa bwana Ayubu alipowakariri ajurumia watu wakitaja shudhuru dhahabi. Anasema pia katika mambo ambayo ameelezea shudhuru dhahabi Ibn Hisham na kadhalika Mughni al-Labib ametaja maana za fi. Sasa nenda kutazama kwenye vitabu hivi. Usikariri ajurumia. Kwa kama kipofu alipokariri kwamba punda mkubwa kwa sababu alimuona yeye peke yake hajamuona tembo hajamuona twiga akalia kitaka kitaja wanyama kwa sema ah wewe hawezi kulingana punda bana sasa wewe ukiuliza sema wewe ajumia kiboko kwa sababu ulijifunza fi maana yake ni farfiye maana ayub kaa chini usome acha kukurupuka katika kuzungumza haya masala ya ilmu uliyoyaingia na hasa masala ya istiwa Allah ta'ala ala arshi ni jambo moja kubwa sana kusafirisha wewe itakupeleka mahala pabaya inatakiwa urudi nyuma na kabla ya kutafsiri maandiko angalia salafu saleh wenyewe wallahi hakuna neema kama kufuata njia ya salafu saleh katika kuelewa nusus za kitabu na sunna hakuna jambo kubwa kama hilo lau kama huyu bwana angefuata njia ya salafu saleh walivyotafsiri na kuelewa aamintum man fi sama wa huwa alqahir fawqa ibadi arrahman ala al'arshi istawa na mfano wa aya hizo asingekumbuka kusema huyu bwana lakini kwa sababu ashachafuliwa akili yake na watu ambao wamepinda na yeye akaelekea huko na akataka ubishi katika hilo sasa hii ni sehemu nyingine ambayo bwana Ayub alichanganya katika maneno yasema bwana Ayub maana fauka na fi alafu na ala maana ziko tofauti yani fi maana yake haifanani na ile maana ya ana nikisema kwamba ana ana fil masjid ama nahnu fil masjid na ukisema nahnu fawqa al masjidi inakuwa ni tofauti sasa ukisema fawqa maana yake Mwenyezi Mungu juu ya mbingu fawqa sama alafu hapa amintum man fis sama Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu maana yake anapoelewa yuko ushamsahihisha kwamba ufahamu wako ni mbovu sababu kuna misingi ya Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu, ina maana kwenye zile mbingu ni muhitu billah, mbingu zimemzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo mbele ya ahli sunnati wal jamaa linakuwa ni muali, lakini yeye kwenda kanijalia halafu akasema ah, ah, haifai kuuliza uliza. Imam Malik akasema haifai kuuliza uliza kwa nini tusifuulize ikiwa tayari umemfananiza Mwenyezi Mungu yaani na viumbe yeye ndiye aliyekuwa Allah na viumbe maana atakinga zake hilo ndio jambo la msingi kisha akasema endelea kusema ongea ongea eh kila theluthi ya usiku Mwenyezi Mungu anakuwepo katika mbingu ya ya dunia yani anashuka anatoka huko katika anatoka huko sasa juu ndani ya mbingu sijui ni juu ya waja wake sijui kwamba ni, juu ya juu ya arshi hiyo. Sasa utajua wewe mwenyewe bwana jamaa, wewe ndio uweza ukatufafanulia hivyo, lakini sisi tutashindwa hapo, kwa sababu sisi Allahu mawjudun bila makani wala jihatin wala yajri alayhi zaman Sisi ndio kwenda kwa namna hiyo. Sasa mimi maswali na kwa kwani hiyo ni aya Allahu mawjudun bila makani au ni hadithi au ni kauli ya salaf gani eleze inshallah nitamngangania kama jana unasema nitakungangania bila kujibu leo na mimi nitakungangania mpaka uyajibu ukizungumza porojo sitakuzungumzisha acha ufe na mambo yako lakini ukizungumza ukaja na majibu ya haya mimi na mimi nitazungumzisha nimekuuliza swali kwa Mwenyezi Mungu anashukuru tena kwa dhati yake unavyodai hii theluthi ya usiku huwa haikatiki, theluthi ya usiku huwa haikatiki. Ikitoka theluthi ya Tanzania imeingia theluthi ya nyingine. Endelea kusema usema bwana Jamada. Jamada, naomba majawabu. Mimi sina mchezo na masanafu wa hovyo hovyo kabisa. Yaani wewe kama umeingia, nilikwambia umeingia mtumbwi, umeingia msitu wenye kiwembo Huu msitu utapata na utapo sana bwana Jamada. Sasa nataka nimwambie bwana Ayubu kwamba tumeingia msitu wenye kiwembo kweli, lakini alhamdulillah tumekuja na moto wa kuunguza, tutakuchoma wewe na hiyo vibwengo vingine na msitu wako kisha akasema nilikwambia bwana mimi siku nyingi nimezaliwa humu nimekulia humu na naomba Mwenyezi Mungu aendelee kunikuza humu kwa sababu huenda sitakuwa mjinga bwana najihisi kama nimezaliwa kwa sababu yenu bwana jamani hilo naomba pia ulielewe hilo hii ni hisia zangu naomba naona kama nimezaliwa kwa sababu yenu ndio bwana ayu amezaliwa kwa ajili yetu sasa bwana Gavana nikuongezee chengine kwanza, ushiki hapa na watu wa Kongo naombeni muelewe, huyu kuna kitu amejichanganya. Chengine ya hadithi ya bwana mtume asema hivi, idha kana ahadukum yusalli fala yasbuqa fala yasbuqa, amesema hivi qibala wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi, rawahu Bukhari. Asema fala yasbuqa sawa sawa, yuko inasema hivi fala yabsuqa sawa tarja ameleta sahihi acha sasa tunamsamehe ni makosa ya sabqul lisan hayo ni makosa ambayo cheza anaweza kutendewa lakini hadithi itakiwa sahihi lakini kwa ufupi tunamsamehe bwana Ayub sema tia bakora hapa lakini huko kwenye naha huko kwenye fina na ala na fauka huko kumwaji kwa sababu ile ni misingi ya ilmu hapa ameteleza bwana Ayub asema fala yasu badala fala tamsu bali makosa haya Sema bwana jamada, mwenye Mwenyezi Mungu yupo mbele ya anayeswali, yani yupo katika uelekeo wa anayeswali ama yupo katika mbingu ya dunia? Mwenyezi Mungu yupo mbele ya anayeswali ama Mwenyezi Mungu yupo juu ya arshi? Hayo yote ni maswali bwana jamada, atakiwa uyajibu. Haya, hadithi nyingine asema, hasa ile hadithi iliyotajwa mwanzo iseme dhaifu Njoo kichwa kichwa niambie hadithi hiyo dhaifu. Hadithi nyingine ananiongezea, akataja hadithi dhaifu. Sikiliza sasa hawa bwana wanapoteleza. Hawajui hadithi dhaifu wala sajili kwanza ni sahihi. Na Inshallah tajibiwa na alusunna wal jamaa adiban. Tunawataja wale wa zamani. Hapa katika mazungumzo yetu tutomtaja Albani kama alivyodai wala Uthaymeen wala walio kabla yake kidogo wala tutomtaja Ibn Taymiyyah wala Ibn qayyim hata mmoja tutawataja watu ambao wewe unawakubali na unawaamini katika madhahibi tofauti na hasa madhhab ya Shafi'ia insha Allah anasema hivi hadithi nyingine bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema law annakum dallaytum rajulan bihablin ila al-ardi sufla lahabitu ala Allah rawahu tirmidhi asema mtume sallallahu alaihi wasallam law annakum law kwamba nyinyi dallaytum rajulan mwamfunga mtu mwamning'iniza mtu mwamning'iniza mtu sawa yani mwamchukua mwachukua kamba ama mnyororo mwamfunga nao yule mtu alafu yule mtu ikawa mwamning'iniza nao ila al as sufle bihablin kwa kamba asema bihablin kwa kamba eh kwa kamba mwamning'iniza mtu kwa kamba ila al as sufla kumpeleka kwenye ardhi ya chini sawa yani aende mpaka katika ardhi ya chini asema eh, mtume asema la habitu ala Allah mtu huyo atapomokea kwa nani atapomokea juu ya Mwenyezi Mungu atapomokea juu ya Mwenyezi Mungu asema hivyo hadithi tunamjibu kabisa hadithi hii ni hadithi ambayo haijathibiti Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala amesema ni hadithi munkar sawa Imam al-Baihaqi asema katika riwaya يا حسن البصري رضي الله عنه kutoka Hurairah radhiallahu anhu inaitwa na wala haijathibiti Hasan al-Basri kusikia kutoka Abu Hurairah radhiallahu anhu hii na kadhalika imepokelewa kwa wachi mwingine ambaye ni munqati' kutoka kwa Abu Dharr radhiallahu anhu marfu'an katika kitabu al-Asma' wa Sifat Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala kadhalika al-Imam al-Jawraqani yeye anasema kuhusu hadithi باطل angalia kitabu abatil walmanakid wasihahi walmashahir ameidhufisha hadithi hii kwa hiyo usilete tena na haina taawili hiyo kwa sababu ikishakuwa dhaifu haina taawili kama ingekuwa kanuni ya kufanya taawili katika hadithi ikiwa hadithi dhaifu hiyo ya nini sasa tunasema ameleta hadithi hii kuthibitisha yale madai yake ya batil ambayo aliyakusudia huyo bana ndo mwanaibu nafikiri mpaka hapo mshapata picha ya ya huyu Ayubu Allah muongoze kwa sote sema haya tunampa baadhi ya maneno makali kwa sababu ingekuwa sababu na kufanya ndani lakini sisi tumwambie wallahi wa billah na Allah ni shahidi tumwambie kwa Allah Allah muongoze hakika hasa Ayub sisi tunamwambia kwa Allah muongoze lakini umeingia katika baadhi ambayo pengine